طيب بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الماضي كملنا هذا الباب الذي هو من الشرك الاستعاذة بغير الله وأن يدعو غيره نعم وكملنا هذا بثلاثة أدلة ما هو شاهد من من قول أنس حين شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم Comment va peut réussir un peuple qui a frappé au visage son prophète ما هو وجه الاستدلال من هذه القصة شو quoi le, le but d'avoir cité cela al jawab min allah ليس له من الأمر شيئا شيء شيء و... و... لماذا شيء وليس شيئا؟ ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء ما يعرض ليس لك من الأمر شيء شيء ما يعرض خبر آه، خبر ليس خبر ليس مرفوع <laughs> فإذا ما هو إعرابه ليس لك من الأمر شيء ابتعدت تقرب بس مش تلواني تخبش خبر ماذا وين المبتدا جار مجهول المبتدا parti loin رابوش تو انت اقرب منه لماذا هو مرفوع لا ما فيه اي مبتدا تقربت قلت ليس ليس ايش ايش عمل ليس ايوه يرفع المبتدا يرفع الاسم ليس طيب اين المرفوع هنا المرفوع هو شيء فما هو اعربه اسم ليس اسم ليس ايوه نعم طيب ايوه هذا هو ثم في حديث ابن عمر كذلك نفس الاستدلال طيب ما حكم الكنوت المداوم في صلاة الفجر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 Puisque ce que la peur fut retirée de leur cœur, des anges, et ils dirent, qu'a dit votre Seigneur Ils ont dit, il a dit la vérité, et il est le Alil Kabir, le très haut et le grand. Naam. يقول car le verset va revenir dans le dalil qui vient après. D'accord Donc, là, on va juste prendre des fawaïd vite fait, et le reste du kalam va venir dans le prochain hadith, qui cite le, le, le verset. Inch'Allah. من الفوائد donc là هذه الآية تتعلق بالملائكة الواو أو يعني ضمير في قلوبهم أي قلوب الملائكة ce qui prouve que les anges ont des cœurs نافية شفاعة عن كل أحد إلا بإذن الله qu'il n'y a pas d'intercession pour quiconque sauf avec la permission d'Allah bab al ati في fi shafa'a on en parlera un peu plus inchallah ثانيا إثبات عظمة الله وهيبته ce qui montre la grandeur d'Allah et la crainte qu'il inspire si on peut dire comme ça ثالثا اثبات صفه القول لله على الوجه اللائق به سبحانه que cela confirme l'attribut de la parole à Allah de la façon qui lui convient. رابعا تنزيه أقوال الله عن الباطل que Allah exemple de toute fausseté dans les paroles لأن قال الحق خامسا إثبات صفة العلو لله بنوعيه علو الذات وعلو الصفات cela affirme l'attribut de l'élévation à Allah Azza wa Que Allah, il est en haut. Ulu c'est-à-dire que Allah est au-dessus de tout par son essence. Il n'y a rien au-dessus de lui. D'accord Ulu sifat, que tous ses attributs sont les plus hauts, les plus nobles, les meilleurs. والذي اتفق عليه أهل الإسلام كلهم هو في العلو هو إثبات علو القهر وعلو euh, القدر c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal domine donc il est au-dessus de la création du fait qu'il domine tout d'accord Ada wa al-Qahar celui qui est contrôle total wa al-Qadar que Allah est à le rang le plus haut. Le statut le plus haut qui existe. لكن أهل البدع خالفوا السنة في علو الذات dans l'élévation par son essence car pour eux, cela viendrait à, mettre Allah dans un mécan, dans un lieu. On dit là, c'est comme les autres sifat. Le urud d'Allah Azawajal, le comment on ne le connaît pas, mais le sens du urud on le connaît. D'accord On le connaît. Et ce où, cette question où est Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa déjà posé. À cette jariya, ayn Allah, qalat fi sama, man ana, قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة ce qu'il a demandé à cette jeune servante où est Allah donc le où se pose c'est une question qui se pose في حق الله عز وجل et ce où ne veut pas dire que Allah est dans sa création abadan ما نعتقد ذلك ليس كمثله شيء الله هو باين عن خلقه Allah, il est présent, il existe, mais il n'est pas dans sa création. Maintenant, des gens disent, mais pourtant il descend au ciel de la dunya, au troisième tiers de la nuit. On va répondre, Naam, les hadiths très nombreux. Et la réponse, c'est la même réponse que pour le sifat. Le fait qu'il ait deux mains, le fait qu'il ait deux yeux, le fait qu'il ait deux pieds, le fait qu'il rigole, d'accord Le fait qu'il se mette en colère, le fait qu'il n'aime, le fait qu'il n'aime pas, tout cela. On dit Leïsa Kamithlihi Le comment, on ne le connaît pas. Mais on affirme l'attribut et le nom car on a Dalil qui va avec. C'est tout. Comment Allah descend, on ne sait pas comment il descend. On ne sait pas comment il descend. Mais dans les hadiths, c'est venu qu'il descend au troisième tiers de la nuit, puis ça m'a Dunya. Pourtant, on voit que la terre comment elle est faite, comment on peut être là ou là ou là, on dit on ne sait pas. Mais à quel mode qui prend nos âmes. Combien de gens morts par jour Il n'y a pas un million par jour. Vous voyez Et pourtant c'est lui qui a été aussi Sina. Ce sont des questions qui sont liées au Ilm l'invisible. On n'a pas on n'a pas à chercher là-dedans. Des choses qui nous concernent nous-mêmes dans notre propre corps, on ne les contrôle pas, on ne les connaît pas. On va aller chercher ce qu'il y a plus loin encore. Si on a un texte, Que les messagers ont cru parce qu'il leur est descendu de leur Seigneur, ainsi ce que les croyants. Le texte, il est venu, il est authentique. Le verset, il est venu, on ne discute pas, on y croit. Et le comment, on ne demande pas. On ne demande pas. D'accord On ne demande pas. Et comme قال بعض السلف لا يسأل لا يفتش في ذات الله وصفاته وغير ذلك ne rentre pas dans ce web-là. N'y réfléchis pas. Prends le texte, crois-y et c'est tout. Sinon tu vas t'égarer. C'est une porte de wasawis, comme dans le hadith est venu, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ياتي احدكم الشيطان فيقول من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا يقول الله حتى يقول من خلق الله on commence à rentrer dans ce genre de abwab le hadith est venu le nabi sallallahu alayhi a dit que shaitan vient nous voir et dit à quelqu'un qui a créé cela on dit Allah qui a créé cela on dit Allah qui a créé cela on dit Allah qui a créé Allah la question va venir la question là qu'est-ce que tu fais تستعيذ بالله وتنتهي tu vas chauffer pendant là, t'arrêtes. T'arrêtes sur le champ. Et des gens n'ont pas voulu arrêter, ils sont perdus. Malheureusement. Loin, loin, loin. Quoi qu'il en soit, التفكر في حق الله في ذاته وصفاته وغير ذلك ما يجوز. On n'a pas à y réfléchir. On prend le texte comme il est venu, on ne réfléchit pas, on ne peut pas, on ne conçoit pas. Ce n'est pas notre portée. On se repose, on délaisse. D'accord On délaisse. قال اثبت اسمين من اسماء الله وهما العلي الكبير cela affirme deux noms parmi les noms d'Allah les plus beaux noms qui sont al-ali très haut le kabir grand مناسبه الايه للباب حيث دلت الايه على خوف الملائكه من الله وتذللهم تذللهم له donc ce verset démontre la peur des malaïkas et leur humilité face à lui مناسبه الايه للتوحيد حيث دلت الآية على أن الملائكة أنفسهم يخافون الله ويخشونه فكيف يدعون من دون الله وإذا لم تسع عبادتهم لا استقلالا ولا بساطة بالشفاعة فعبادة غيرهم كالكبور لا تسلح من باب أو لا Donc c'est quoi le lien du hadith, du, plutôt du verset Par rapport au Beb Dans le Beb suivant, précédent, on a pris quoi Par rapport au, au NBA Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne peut rien faire pour personne. Maintenant, c'est quoi C'est par rapport aux malaïka. Que ce verset vient pour montrer que les malaïka eux-mêmes ont peur d'Allah Azawajel. Donc, comment les invoquer Pourquoi les invoquer Ils ne peuvent rien faire pour toi. Ni shafa'a, ni rien du tout. Donc, l'auteur est dit Man bil malaïka wa la lahum fa bi bab À plus forte raison, ceux qui sont autres que eux, comme les koubours ou comme les pierres, soleil, ou les les Kulluhu D'accord وهذا الباب مبني على هذا لا سي بابور ملائكه يقول في الدليل الثاني في الصحيح اي بخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك ثم قرأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير donc on commence par traduire lorsque Allah décrète un ordre dans les cieux les anges frappent avec leurs ailes d'accord et cela par humilité à sa parole, pour sa parole. Et cela à l'image, c'est-à-dire le son que cela produit, d'une chaîne que l'on frappe sur un rocher. Sofwan à la Sahara. C'est un rocher lisse. Et après, il restait le verset. Parce que leur, leur porte soit de la peur, et dire qu'a dit votre Seigneur, et dire, il a dit la vérité, il est l'Ali Kabir. فيسمعها مستدق السمع ومستدق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه Donc il a dit et que les voleurs dans les cieux sont des djinns qui écoutent les informations. Ils entendent l'information, ils la volent. quand ils sont superposés les uns sur les autres. Comme sur une échelle. D'accord Comme sur une échelle, les uns sur les autres. Jusqu'au ciel, et ils voient l'information, puis se la relaient jusqu'en bas. فيسمعه الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر لمن تحته حتى يلقي على لسان ساحر أو كاهن donc celui qui a pris l'information des cieux la renvoie à celui qui est en dessous de lui celui qui est en dessous de lui la renvoie à celui qui est en dessous de lui jusqu'à ce qu'elle arrive sur un devin, un sorcier, un médium, ce genre là qui prétendent le même de leur qui font des ibadah, pour avoir justement obtenu ce genre d'information de shayatin. Et il se peut qu'il se fasse frapper par un météore avant d'avoir la possibilité de pouvoir transmettre cette parole-là. Des fois elle parvient, des fois elle parvient pas. C'est pour ça que les Allah Azza wa Jal ja'ala hadha nujum là les thalas ashia. Ça va venir. Pour trois choses. Pour embellir le ciel, embellir le ciel, pour que le, voyageur puisse se guider, et pour frapper les chiens. D'accord Ça va venir, Inch'Allah, min كل mas'ud. Wa rubbama قبل يدركه Et c'est se peut que la, la formation parvienne avant qu'il ne soit frappé par un météore. Euh, الساحر هو الذي يتعطى السحر صحيح يتعطى كي سادون ها جي با كونت الكلمه التي قضاها الله ايوه كي لونتو لا بارول ادير لو فولور الشيطان cette parole qui se retrouve dans les cieux الساحر هو الذي يتعطى السحر الكاهن والذي يدعي علم الغيب كاهن celui qui prétend connaître la, visible et, principalement et principalement l'avenir الشهاب هي شعلة من النار قد تدرك الشيطان فتحرقه وقد يفلت منها c'est un météore il se peut que ce météor atteigne le shaitan avant qu'il ne puisse retransmettre le kalam فيكذب معها il ment الشيطان الساحر يعني يريد ويزيد عليها et il se له que ce soit le ce sorcier qui rajoute son mensonge ou le shaitan lui-même يقول في الشرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر في السماء صعقت الملائكة خوفا منه وتعظيما له صعقت c'est-à-dire en fait ils s'évanouissent sont foudroyés. Les Malaïkas sont foudroyés par la formation. Quand cela se produit. فإذا زال فزع والخوف عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا عما قال الرب عز وجل فيجيب أحدهم ولعله جبريل بأن الله قال الحق الثابت الذي لا شك فيه فربما استمع مستلك السم ذلك وهو الشيطان فينزل بها إلى الساحر أو الكاهن وقد يدركه الشهاب فيحرقه قبل آه، إيصالها وقد يوصلها الساحر وقد يوصلها الساحر قبل ذلك فيكذب مستلق السمع أو الساحر مع هامية كذبة فيزدق الناس فيصدق الناس تسعة وتسعين كذبة من أجل الكلمة التي سمعت من السماء أو سمعت من السماء نعم وهذا هو الخلاصة مما قد قرانا الآن الفوائد إثبات علو الله أو إثبات علو الله ونفير لرسول الله سبحانه وتعالى ثانيا بيان عظمة الله فلا دموت l'immensité الله l'immensité الله ثالثا إثبات صفات القول لله رابعا إثبات استراق الشياطين للسمع وأن الله قد يمكنهم من ذلك ابتلاء فلا confirme que les shayatines arrivent à voler des informations du ciel et c'est Allah qui leur a permis de faire cela pour nous éprouver خامسا استعمال الامثال الحسيه في توضيح الاشياء المعنويه que on fait des, des exemples de choses concrètes pour des choses abstraites comme il a dit par exemple le bruit le bruit que cela fait, lorsque les anges frappent des ailes, c'est comme le bruit d'une chaîne qu'on frappe sur un rocher. Ou également, lorsqu'il a cité comment se tenaient les shayatines. بعضها فوق بعض سادسا أن مصدر علم الكهنة والسحرة والكهنة والسحرة هم الشياطين que la base du ilm qu'obtiennent, le savoir qu'obtiennent ces gens-là, les sorciers, les devins, les médiums, les marabouts, astrologues, tout cela, cela provient des shayatines. En fait, ils font des actes de ibada pour eux, afin qu'ils puissent obtenir ce genre d'informations, et après ils les donnent aux gens, et les gens pensent que ces gens-là connaissent des choses. Et beaucoup de gens utilisent ce genre de procédé. Tu vas trouver parmi plein de gens dans plein de domaines, dans le sport, dans la musique, dans le cinéma, dans les affaires, des gens qui réussissent à grande échelle et qui font des exploits, d'accord, ou des choses qui, lancent des modes, qui sont, comme on dit, qui sont à l'avance par rapport aux autres, ce genre de choses qu'ils utilisent. D'accord Ce genre de procédé. Ils font du sihr. سابعا تعلق النفوس بالباطل que les âmes soient accrochées au faux car sur 100 mensonges un seul une seule vérité faut oublier 100 mensonges ثامنا إثبات كذب ودجل السحرة والكهنة cela montre le mensonge et la mythomanie de ces gens-là مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على بيان حال الملائكة وأنهم يخافون من الله ويخشونه ce hadith كذلك va montrer c'est quoi la réalité des malaïkas qui ont peur d'Allah Azza wa Jal et qui le craignent مناسبة الحديث التوحيد حيث دل الحديث على أن الملائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافونه فإذا لم يصح دعاؤهم ولا عبادتهم لا استقلالا ولا آه، وساطة ولا وساطة ولا وساطة بالشفاعة فعبادة غيرهم لا تصح من باب أولى c'est le même kalam que celui qui a précédé que les malaïkas qui eux-mêmes craignent Allah Azzawajal, n'ont pas le droit d'être invoqués ou d'être adorés, ni indépendamment, et ni en tant qu'intermédiaire pour la shafa'a ou autre. نعم يقول عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رشفة أو قال ردعة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل Donc ça, c'est le hadith qui va dans le même sens que le précédent. Parce qu'Allah Azza wa Jal révèle un, un, ordre, il parle par la révélation, et là, les cieux se mettent à frémir. D'accord À frémir. خوفا من الله par peur d'Allah Azza wa Jal. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. Et lorsque les gens du ciel entendent cela, ils tombent foudroyés et se prosternent pour Allah. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. Premier qui lève sa tête, c'est Jibril. فيكلمه الله من وحيه bima arada donc Allah lui parle par la révélation comme il le veut ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها donc là Jibril traverse les cieux et chaque ange l'interroge ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير donc les anges disent à Jibril qu'est-ce qu'il a dit Allah il dit il a dit la vérité il est le Ali al-Kabir فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل donc tous se relaient le kalam فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل donc Jibril vient avec la révélation là où Allah lui a ordonné والأصوى عند الأنبياء أصوى عند الأنبياء et aussi je sais pas si c'est Jibril mais euh, les rêves que l'on fait les songes sont une partie de la prophétie car ils sont une bonne annonce ou un avertissement. D'accord Et un avertissement, c'est forcément une bonne annonce, cest à de « attention à telle chose ». Pourquoi Pour ton bien. D'accord Sinon, il y a des cauchemars, les cauchemars qui viennent de Shaitan, tout ce qui nous fait peur, qui nous dérange, qu'on n'aime pas, c'est un cauchemar, faut pas en parler. Et il y a hadith et nefs, des choses qui t'ont tellement travaillé que non, en rêve, tu les vois. Tu as tellement pensé, tellement pensé, tellement pensé. Chez dur raconte l'histoire d'un homme qui parle avec un autre d'un sujet il lui a dit ce soir, ce que je te dis là, tu le verras en rêve, pour te montrer que c'est vrai. D'accord L'homme a, le soir, fit il l'en a rêvé. Il est parti voir le lendemain, il lui a dit, dans le sens, là, j'ai vraiment vu en rêve ce que tu m'as dit. Et en fait, tellement il en a parlé, il a tellement travaillé, en fait, qu'il en a rêvé. Soit il a dit, tu vas, ce soir, tu vas voir en rêve ce que je te dis là et l'autre il en a vraiment rêvé. Mais en fait, c'était hadith nafs. Donc faire attention à ça des fois, pour pas non plus hein, s'apporter ou émettre des jugements hâtifs par rapport à cela. Et la Il n'y a pas de jugement chadré qui se fait. Là, c'est juste, euh, comme on disait, une bonne annonce. Par exemple, demain, tu vois quelqu'un qui, dans un rêve, qui vole, quelqu'un a volé aujourd'hui c'est pas ce qui le voleur. Dans ton rêve, tu vois une personne qui vole. Tu vas pas dire demain c'est lui le voleur, quand je l'ai vu en rêve, il volait. Ah, madame. Ou même dans le rêve, tu vois cette personne normale. Tu dis lui, je pense du mal de lui. Là, t'agis pas en conséquence. T'agis pas en conséquence. D'accord On ne fait pas du manchanerie par rapport au rêve. Mais ça peut être un indice. D'accord Après, il faut revenir aux gens expérimentés pour le ta'wil. Sharh, الكلمات اخذت السماوات منه رشفه اصاب السماوات منه رشفه ورشفه معناها الاضطراب donc ça que les cieux ont été frappés par des frémissements صعقوا رشي عليهم كسو يبنوي جبريل هو الملك الموكل بالوحي اسمه بالعربيه عبد الله جبريل c'est l'ange qui est qui est confié la révélation ça voudrait dire jibril en arabe D'autres disent Abdurrahim, ensemble. Et souvent, tu verras les noms qui sont il, yuqal ana il, nasaba il Allah. C'est comme si c'était le nom d'Allah Azza dans votre langue. Israfil, Mikail Jibril, Israël, Ismaïl, wakada. Et souvent, ces noms-là, tu les retrouves en le chez par elle. Tu regardes bien des prénoms comme Raphaël, Gwenaël, euh, Gabriel. Bah, Gabriel, c'est le Jibril. Hein Là, Daniel, non. C'est pas il à la fin. C'est Daniel. Là, c'est il à la fin. Si tu pas il, tu vois qu'il finit en L chez nous. C'est E et tréma. Ça, deux petits points. Non. Souvent, ça vient de là, également. Donc le L, souvent, il a un lien. D'accord C'est des mufassirun qui ont dit cela. شرح الإجمالي يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إذا تكلم الباري عز وجل بالوحي الذي يريده يصيب السماوات منه رهدة واضطراب ويخشى على الملائكة خوفا ويخشى يخشى على الملائكة خوفا منه وإجلالا donc là comme dans le hadith le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe lorsque Allah Azzawajal parle et fait la révélation, les cieux frémissent et tous les habitants des cieux s'évanouissent et sont prosternés par peur de lui. يكون أول من يفيق منهم جبريل عليه السلام فيكلمه الله بما أراد ثم ينتهي جبريل بالوحي حيث شاء الله وكلما مر بسماء سأله أهلها بأي شيء تكلم الرب عز وجل فيجيبهم بأنه قال الحق الثابت وهو العالي على كل شيء الكبير فوق الكل فوق كل كبير donc ensuite il informa la suite du hadith الفوائد إثبات صفات الإرادة لله dans ce, dans ce hadith on a l'attribut de la volonté que Allah il veut ثانيا إثبات صفات الكلام والصوت لله que Allah il parle avec une voix avec un son d'accord contrairement à ce que disait Moutazila ou Kalam Nafsi c'est une parole intérieure non c'est une voix avec un son qui s'entend d'accord mais le comment on ne connaît pas ثانيا ثالثا إثبات أو بيان عظمة الله رابعا بيان أن جميع السماوات مسكونة cela montre que les cieux sont habités les cieux sont habités donc des gens t'envoient là les animaux oh les animaux te font là les inventions pour aller dans l'espace visiter présence de vie on dit oui il y a de la vie il y a de la vie dans les, dans, dans, dans les cieux on le sait nous pas besoin de persévérance ou de challenger ou de ou de Columbia ou de Ariane ou quoi ou quoi. Le Wahid nous le dit dans les cieux des habitants. Manhum, al-malaika Ils sont là. C'est pas des petits martiens comme ils veulent te l'inventer ou je ne sais qui. Ils sont là. C'est-à-dire quand tu prends pas le wahid, tu gardes tellement, tu vas tellement loin. On dit il y a des habitants, il y il y a une vie, mais cette vie n'est pas comme la nôtre, c'est une vie qui est invisible. C'est une vie qui est invisible. خامسا بيان فضل جبريل على سائر الملائكه سي votre ميد جبريل par rapport à tous les autres, les autres anges ou Ashraf al-Malaika c'est lui mais n'est pas le plus grand il y plus grand que lui سادس إثبات صفات القول لله على الوجه اللائق به سبحانه سابعا إثبات اسمين من أسماء الله وهما العلي الكبير مناسبة الحديث الباب حيث دل الحديث على بيان حال الملائكة وخوفهم من الله ce hadith, comme on a dit tout à l'heure, démontre que les anges ont peur d'Allah. ومناسبة الحديث التوحيد le lien du rapport du hadith par rapport au tawhid حيث دل الحديث على أن الملائكة وهم من أعظم مخلوقات الله يخافون الله ويخشونه لذا فتكون عبادة أو عبادة غيرهم لهم باطلة وشركة donc les anges sont parmi les plus splendides créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont peur d'Allah, ils le craignent donc se mettent à les adorer et autres, cela serait du shirk, et cela ils font. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الباب تمام فإلى هنا والحمد لله رب العالمين